Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ օրվանորությունների մասին համարոտ։ Այսօր նշվում է Սարդարապատում տարած հաղթանակի օրը։ Ադրուտի շրջանում նախապատրաստվում են հացահատիկայինների բերքահավաքին։ 5 տարի է գործում է Թաղավարտի ձեթի գործարանը։ Ռուսաստանը Արցախա-ադրբեջանական հակամարտության կարգավորումը առաջնահերթ խնդիր է համարում։ Ադրբեջանը չպետք է շարունակի առաջնորդվել պատրանքներով։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարը հայտարարել է, որ հայկական բանակը միշտ կլինի Արցախի ազատության երաշխավորը։ Նյու Յորքում այսօր կկայանա հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի արդիվ Լեհ կոմպոզիտորի ստեղծագործության պրեմիերան։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասը։ Այսօր նշվում է Սարդարապետի ճակատամարտում տարած հաղթանակի օրը։ Այն տեղի ունեցել 1918 թվականի մայիսի 21-ից 28-ին հայկական կանոնավոր բանակի ու աշխարազորայիների եւ արևելյան Հայաստան ներխուժած թուրք զավթիչների միջև։ Մարտը տեղի ունեցել հոկտեմբերյան քաղաքի մերձակայքում Սարդարապատ կայարանի մոտ։ Թուրքական 100 հազարանոց բանակին դիմակայում էր հայկական 20 հազարանոց զորքը, նույնքան էլ կազմում էր աշխարհազորայինների բանակը։ Սարդարապետի հաղթանակը հսկայական նշանակություն ուներ Հայաստանի համար։ Արարատյան դաշտի հյուսիսային հատվածի հայ բնակչությունը փրկվեց թուրքական ցեղասպանությունից, արևելյան Հայաստանի զգալի մասը փրկվեց թուրքական նվաճումից, հայկական պետականության վերականգնման հիմքեր ստեղծվեցին։ Եվ 1918 թվականի մայիսի 28-ին հրճակվեց Հայաստանի Հանրապետությունը։ Սարդարապետում հաղթանակի պատվին մայիսի 26-ը հիշատակելի օր է, իսկ ճակատամարտի 50-ամյակին 1968 թվականի մայիսին բացվեց Սարդարապետի ճարտարապետական համալիրը։ Այսօր տեղի է ունեցել Արցախի կառավարության հերթական նիստը, որը վարում էր վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը, պատմում է Բելլա Լալայանը։ Այսօր կառավարության հերթականիստին գործադիրը քննարկել եւ հավանության է արժանացրել հարցեր սոցիալական, կրթության, առողջապահության, ենթակառուցվածքների եւ զբոսաշրջության ոլորտներից։ Քննարկվել եւ հավանության է արժանացել հիպոթեկային վարկը բնակչության լայ շրջանակների համար մատչելի դարձնելու քաղաքականության նողված, հիպոթեկային վարկի սպասարկման համար վճարված տոկոսների չափով վարձու աշխատողների եւ անհատ ձեռնարկատերերի կողմից վճարված եկամտային հարկի գումարների վերադարձման կարգը, որը ներկայացրել է ֆինանսների եւ էկոնոմիկայի փոխնախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը։ Նախագծով փաստաթղթերի ընդունման եւ ուսումնասիրման գործառույթը վերապահվում է հարկայի մարմիններին։ Սահմանվում է, որ վարկառուն նշված արտոնությունից օգտվելու համար հարկայի մարմին պետք է ներկայացնի որոշակի փաստաթղթերի ցանկ, իսկ հետագայում յուրաքանչյուր երամսյակ կներկայացնի միայն դիմում եւ տեղեկանք բանկից նախորդ երամսյակում վճարված տոկոսների գումարների մասին։ Գումարների վերադարձը իրականացվի անկանխիկ եղանակով, այսինքն վերադարձող գումարը կփոխանցվի շահառուի նշված բանկային հաշվին։ Հայտերի ընդունումը նախատեսված է սկսել ընթացիկ տարվա 3-րդ երամսյակում։ Եկամտահարկի վերադարձի կարգը կտարածվի նաև հիպոթեկային վարկով ձեռք բերված բնակարանի համավարկառուների եւ համասեփականատերերի վրա համապատասխան փաստաթղթի արկայության պարագայում։ Այս նախագիծը տարբեր արձագանքեր է գտել վարկառուների, մասնավորապես երկրորդային շուկայից օգտվող շահառուների մոտ, որոնք ընդգրկված չեն ծրագրում։ Վարչապետ Արա Հարությունյանը պարզաբանում է, որ ծրագրի նպատակը բացի հիպոթեկային վարկերը մատչելի դարձնելուց նա նաև բնակ ֆոնդի թարմացումն է։ Մեր հին ֆոնդերը տարիների ընթացքում պետք է քանդվեն։ Խրուշովկաները, որը մենք ասում ենք, այստեղ նախատեսված էր, չգիտեմ, 20 թե 30 թե 40 տարվա համար։ Վաղուց արդեն անցել է իրեն տրանս կյանքը։ Խթանելով երկրորդային շուկայում հիպոթեկի զարգացումը, մենք խնդրեմի առաջ ենք կանգնում։ Դրա համար մենք քայլ առ քայլ պետք է փորձենք հրաժարվենք երկրորդային շուկայի ձերբերման տարբերակ Գործադիրն այսօր քննարկել եւ հավանությանը առանցրել սննդամթերքի անվտանգության ոլորտից հարցեր, որ ներկայացրել է գյուղնախարար Անդրանիկ Խաչատրյանը։ Հարցերից մեկը սննդամթերքի անվտանգության ծառայությանը վերապահող վերահսկողության վերաբերյալ էր, որն ըստ էության սպառողների առողջության անվտանգությանն է ուղղված։ Ծառայությունը վերահսկողությունը իրականացնելու սննդային արտադրանքի արտադրության եւ կամ շրջանառության փուլերում անմիջական սննդամթերքի հետ շփում ունեցող անձանց նկատմամբ սանիտարական, բժշկական, գրքույկի արկայության եւ կամ նախնական եւ պարբերական բժշկական զննության վերաբերյալ Մեկ այլ նախագծով գյուղնախարարությունը սահմանում է սննդամթերքի անվտանգության ծառայության կողմից հսկիչ գնումների իրականացման, դրանց ֆինանսական աղբյուրների եւ ձեռքբերված ապրանքների տնօրինման կարգը, որը նույնպես հավանության արժանացել կառավարության կողմից։ Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Սամվել Ավանեսյանը այսօր գործադիրի ուշադրությանն է ներկայացրել հարցերի մի փաթեթ, հիմնականում բժշկասոցիալական փորձաքննության ոլորտից։ Երկու հարց կրթության ոլորտից ներկայացրել է կրթության եւ գիտության նախարար Սլավա Ասրյանը, մասնավոր հատկապես ուսանողական նպաստի եւ պետական կրթաթոշակի կարգում նախատեսվող փոփոխության մասին։ Առաջարկվում է ուսմանվարձի փոխհատուցում իրականացնել հետեւյալ խմբերի ուսանողների համար։ Առաջին 23 տարին շուտացած միավորմանի ծնողոց ուսանողներին առնվազն 50% եւ տոկոսով չափերը սահմանում են որ ինչպես պետք է սահմանվի։ Մինչև 1 տարեկան երեխաներից ուսանողներն առնվազն 50%, 3 երևանյան չփաս կամ 3 երևանյան ուսանող երեխաներից ուսանողներին առնվազն 30%։ Այդ կարգավիճակն է ուսանող որը կարող է սահմանել բարձրագույն ուսումնական հաստատություն։ Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունը առանձնատու դեպքում կարող է ուսանողական նպաստություն, ուսանողական մասնագիտություն տալ, նաև հերակա ուսման համակարգում սովորող սոցիալապես խիստ անապահով ուսանողներին։ Ուսանողական նպաստություն ուսանողական մասնագիտ փոխադրություն առնվազն 50% շահով տրամադրում ուսանողական նպաստների համակարգում չնկված երկու կիսամյակ անմեջ առավել բարձր առաջադիմություն ցավերած ուսանողներին որոնք ուսանողական նպաստիչով ուսումնավարի փոխհատուցման համար անցկացված փոխատերման մրցույթի արդյունքում զրկվել են նպաստ իրավունքից մինչև դրանոց 1 տասնական միավոր տարբերությամբ։ Եթե տարբերությունը միայն դրան է, դեպքում 50% չափով նպաստ սահմանում։ Որոշման նախագիծը սահմանում է նաև ժամկետները, երբ պետք է ուսանողները փոխհատուցում ստանալու համար դիմումներ ներկայացնեն։ Գործադիրն այսօր հավանության արժանացրել նաև 2015 թվականի մարտահամարի ծրագիրը։ Ազգային վիճակագրական ծառայության պետ Կարեն Ներսիսյանը նշել է, որ ծրագիրը կիրականացվի այն հարթաշարով, որը կիրառվել է նախորդ 2005 թվականի մարտահամարի ժամանակ։ Բելլալալայան այսօր Դուք լսում եք լուրեր։ Հադրութի շրջանում աշխատանքներ են տարվում 2015 թվականի բերքահավաքը անկորուստ կազմակերպելու համար։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտահաստիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Այդ նպատակով դեռևս ապրիլ-մայիս ամիսներին Վաչագազում հրավիրել աշխատանքային խորհրդակցություն ներքաղաքի նախապատրաստական աշխատանքների կազմակերպման եւ ցանկատարությունները դրանից պաշտպանման նպատակով։ Ճշտվել է արկա կոմբայների քանակը, պակասող պահեստամասերը եւ համապատասխան առաջարկություններ են ներկայացրել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գյուղի եւ գյուղատնտեսական աջակցության հիմնադրամին կոմբայների վերանորոգման համար վարկեր տրամադրելուն։ Շրջանում արկա 60 կոմբայներից Բերքահավաքին կմասնակցի 56 կոմբայն, որից 38 պատրաստ են։ 25 սեփականատերեր հայտ են ներկայացրել կոմբայների վերանորոգման համար վարկեր ստանալու։ Ինչպես նշեց աշխատակազմի հողաշինարարության օգտագործման բաժնի վարիչ Ստեփան Հակոբյանը, շրջանում 2015 թվականին կհնձվի 8500 հեկտար աշնանացան հացահատիկայինների դաշտեր, այդ թվում 5500 հեկտար գարի, 3000 հեկտար ծորի։ Միջոցները մշակվել բերքահավաքի աշխատանքներն անկորոս կազմակերպելու եւ ցանկատարությունները դրերից պաշտպանելու ուղղությամբ։ Իրականացվել է մի շարք հակահարդային կանխարգելիչ միջոցառումներ։ Փշերշ կետերում կտեղակայվեն նաեւ գութանավոր տրակտորներ։ Բերքահավաքի նախապատրաստական աշխատանքները կազմակերպելու եւ 2015 թվականի Բերքահավաք հանգորս անցկացնելու համար կազմված է շրջանային շտաբ եւ համայնքային հանձնաժողովներ։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Արդեն 2 տարի է Ստեփանակերտից Շուշի է տեղափոխվել Արցախի մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարությունը։ Ըստ նախարար Նարինե Աղաբալյանի 2 տարվա մեջ բացվել է 3 թանգարան։ Մարդկանց մի մասը այդ թանգարաններում աշխատանք գտավ, տարբեր արհեստանոց ստուդիաներ են բացվել, որտեղ նույնպես աշխատողներ կան։ Իհարկե, խնդիրները շատ են եւ հնարավոր չէ 1-2 տարում դրանք լուծել, բայց ակնհայտ հաջողություններ կան եւ ամենակարևորը, որ միջավայրն է փոխվում։ Միայն մայիսի 9-ով չի, որ պիտի Շուշիի մասին խոսվի, հպարտություն վերապրենք, այլ նաեւ պիտի գործնական արդյունքներ ունենանք։ Այդ ազատագրումը նրա համար չէ, որ գանք ծաղիկներ դնենք ամեն մայիսի 9-ին ու հեռանանք, ասել է Նարինե Աղաբալյանը։ Մարտունի շրջանի Թղավար գյուղում 2010 թվականից գործող Ռեփսիտ համանախագահ պատասխանատվությամբ ընկերության ոսկեկաթիլ պիտակը կրող ձեթի գործարանը բաղկացած է երկու արտադրամասերից, որոնք նախատեսված են ոչ ռաֆինացված եւ ռաֆինացված ձեթերի արտադրության համար։ Գործարանի տնօրեն Նորար Ստեփանյանը նշել է, որ ամբողջ արտադրական գործընթացը հումքի ստացում, շշալոցում եւ ընդհանուր միջև պիտակավորում իրականացվում է տեղում։ Անհրաժեշտ շարքավորումները գերմանական եւ չինական արտադրության են։ Ըստ որակի ներկայումս գործարանը թողարկում է 3 կարգի ձեթ։ Նա նշել է նաև, որ հումքի անհրաժեշտ քանակը ամբողջությամբ տեղում ստանալու դեպքում գործարանը առավել եկամտաբերություն կապահովի, հետևաբար նաև նոր աշխատատեղեր ու ավելի բարձր աշխատավարձեր կլինեն։ Ռուսաստանը Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերի միջև համաձայնություն ձեռք բերելուն նպաստելը համարում է իր արտաքին քաղաքականության առաջնայնություններից մեկը։ Այս մասին Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ ունեցած հանդիպման ավարտին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Մենք քննարկել ենք միջազգային եւ տարածաշրջանային խնդիրները, մանրամասը կարծիքներ են փոխանակել Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ։ Մենք Ռուսաստանում նախկինի պես հակամարտ կողմերի միջև համաձայնություն ձեռք բերելու նպաստելը դիտարկում ենք որպես մեր արտաքին քաղաքականության առաջնայինություններից մեկը, ասել է Լավրովը։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը Ադրբեջանի իր գործընկերոջ Էլմար Մամեդյարովի հետ հանդիպումից հետո որևէ նոր բան չի ասել, այլ կրկնել է այն, ինչը ռուսական դիվանագիտությունը ասում է 1992 թվականից։ Այս մասին ասել է քաղաքական եւ միջազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի փորձագետ Ռուբեն Մեհրաբյանը։ Այսինքն Ռուսաստանը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության լուծումը պատկերացնում է միայն այն պայմաններում, որը թույլ կտա ավելացնել իր ներկայությունը հարավային Կովկասում մնացած բոլոր տարբերակները Ռուսաստանի համար ընդունելի չեն։ Ռուսաստանի համար ընդունելու է ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղություն կարգավիճակը, ավելին այս կարգավիճակի միակ շահառուն մնում է Ռուսաստանը, ասել է նա։ Ռուբեն Մեհրաբյանը նաև նշեց, որ Ադրբեջանը փորձում է Մինսկի խմբի ֆորմատը չեզոքացնել, սակայն նրա ջանքերը գոնե մի քանի միջազգային հարթակներում ուղակի հոդս են ցնդում։ Մենք գործ ունենք པարզ մանիպուլյացիայի հետ։ Ադրբեջանը փորձում է այդ մանիպուլյացիոն դաշտ ներքաշել նաև Ռուսաստանին, որը ընդամենը ԵՀԿ Մինսկի խմբի 3 երկրներից մեկն է միայն, եւ հետեւաբար Մամեդյարովը ճիշտ հասցեով չի դիմել։ Վերջին օրերի ընթացքը ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանը չի ուզում հաշտվել այն մտքի հետ, որ պետք է շարունակել բանակցային գործընթացը, տանել դեպի խաղաղության եւ դրա համար պետք է վերադառնալ ռացիոնալ դաշտ։ Ադրբեջանը շարունակում է չհամակերպվել այդ մտքի հետ, ինչը ունի նաեւ ներքաղաքական պատճառ, ասել է նա. Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը հայտարարել է, որ չի բացառում Բաքվի եւ Եվրասիական տնտեսական միության համագործակցությունը, սակայն դա հնարավոր է միայն Հայաստանի հետ տարածքային վեճի կարգավորումից հետո։ Երբեք մի ասա, երբեք բոլոր տարբերակները պետք է նկատի ունենալ, ասել է Մամեդյարովը։ Նա նշել է, թե խնդրի արկայությունը թույլ չի տալիս Հայաստանի հետ համագոյակցել միասնական մաքսային միությունում։ Նա նշել է, թե ոչ ոք չգիտի, ինչ կկատարվի վաղը։ Եթե Հայաստանը իր զորքերը դուրս բերի, եթե իրավիճակի կարգավորում լինի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև տնտեսական բաղադրիչ կլինի։ Ադրբեջանը պետք է կողմնորոշվի, շարունակել առաջնորդվել պատրանքներով, թե իրական քայլեր ձեռնարկել Արցախյան հակամարտության խաղակարգավորման ուղղությամբ ընդունելով արկա իրողությունները։ Այդ մասին ասվում է Արցախի հանրապետության արտգործնախարարության մեկնաբանության մեջ։ Նշենք, որ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը լայնածավալ հայտարարություն է տարածել Ռիգայի գագաթնաժողովի կապակցությամբ։ Իթիվս այլով Բաքուն Եվրամիությանը անհիմն մեղադրանքներ է հղել երկակի ստանդարտների մեջ, միաժամանակ ակնկալում, որ Եվրամիությունը հստակ ու միանշանակ դիրքորոշում կարտահայտի Արցախյան հակամարտության վերաբերյալ։ Հայաստանը հավատարիմ է մնում Արցախյան հակամարտության խաղակարգավորմանը։ Այս մասին հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, անդրադառնալով այն փաստին, որ Եվրամիության Արևելյան գործընկերության Ռիգայի գագաթնաժողովի մայիսի 22-ի ամփոփիչ հրճակագրում հիշատակվել է Լեռնային Ղարաբաղը։ Այդ փաստաթուղթը աջակցություն է հայտնում ՀՀԿ Մինսկի խմբի միջնորդական ջանքերին։ Մենք բանակցային ճանապարհով խաղակարգավորման կողմնակից ենք։ Այն պետք է հավասարների երկխոսություն ստեղծի եւ վստահության մտնոլորտ ձևավորի։ Վերջինը ստեղծվում է այդ թվում նաեւ հրադադարի համաձայնագրի պայմանները պահպանելու արդյունքում։ Այն ամենը, ինչ կնպաստի այդ խնդիրների լուծմանը, ինձ համար ընդունելի է, նշել է նախարարը։ Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունները Ադնակլասնիկի կայքում շարունակում են հայկական տվյալներով կեղծ էջեր բացել, ներկայանալ որպես Հայաստանի Հանրապետության կամ Արցախի զինված ուժերի նախկին զինծառայողներ, մեր քաղաքացիների հետ նամակագրական կապեր հաստատել եւ տվյալներ կորզելու ապարյուն փորձեր անել, որոնք բացահայտվել են։ Այս արդիվ հաղորդագրություն է տարածել Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը, որում մասնավորապես ասվում է. Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը լրատվամիջոցներում բարբերաբար տարածել էր ինտերնետային սոցիալական ցանցերի միջոցով Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունների նկատմամբ ադրբեջանական հատուկ ծառայությունների կողմից իրականացվող հետախուզական քայքայիչ գործունեության մասին հայտարարություններ։ Ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքները վկայում են, որ հակառակորդը չի հրաժարվել արդեն իսկ հնություն դարձած մարտավարությունից, շարունակելով Ադնակլասնիկի սոցիալական ցանցում հայկական տվյալներով կեղծ էջեր բացելու, որպես Հայաստանի Հանրապետության կամ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության զինված ուժերի նախկին զինծառայողներ ներկայանալու, մեր քաղաքացիների հետ նամակագրական կապեր հաստատելու եւ տվյալներ կորցելուն ուղղված ապարդյուն գործառույթներից Մոսկվայի քաղաքային դատարանը երկուշաբթի օրինական է ճանաչել մինչև հուլիսի 15-ը Բաշնեֆտ նավթային ընկերության գործով անցնող գործարար Լևոն Հարապետյանի տնային կալանքի ժամկետը։ Դատարանը իր որոշմամբ մերժել է պաշտպանության բողոքը, որը խնդրում էր ազատ արձակել Հարապետյանին գրավի եւ ներկա լինելու մասին պարտավորության դիմաց, դա պատճառաբանելով պաշտպանյալի վատ ինքնազգացողությամբ եւ բժշկի վերահսկողության տակ մշտապես գտնվելու անհրաժեշտությամբ։ Ինքը Հարապետյանը չի մասնակցել նիստին առողջության կտրուկ վատանալու պատճառով։ Հայաստանի առաջին հանրապետության 97-րդ տարեդարձը կնշվի մայիսի 29-ին Մոսկվայում Կիլիկիա ստուդիայի կազմակերպած մեծ համերգով Ռուսաստանի մայրաքաղաքի մշակույթի դեպարտամենտի օժանդակությամբ։ Միջոցառմանը կներկայացվեն հայկական ժողովրդական պարեր, ինչպես նաև հայկական եւ ռուսական էստրադայի հայտնի արտիստների համարներ։ Երեկոն, որը կանցնի հույսի սրտեր կարգախոսով, կմիավորի ռուսական մայրաքաղաքում ապրող հազարավոր հայերի։ Նյու Յորքի Քարնեգի Հոլ համերգասրահում այսօր կկայանա հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի կապակցությամբ լեհ մեծ կոմպոզիտոր Քշիշտոֆ Պենդերեցկու ստեղծագործության համաշխարային պրեմիերան։ Համերգի ընթացքում հնչելու են նաև Կոմիտասի Ազիզյանի, Շարաֆյանի, Մանսուրյանի, Բաբաջանյանի, Շոպենի ստեղծագործությունները։ Համերգին ելույթ է ունենալու աշխարհահռչակ դաշնակահար Եվգենի Կիսինը եւ Հովեր Կամիրային երգչախումբը։ Հազարից ավելի մարդիկ Քոչարի հայկական ազգային պար են կատարել Դոնի Ռոստովում։ Սուրբ Հարություն եկեղեցու Բաքում աշխուժ պարը առանց դադարի տևել է 30 րոպե։ Առաջին անգամ Ռուսաստանում անցկացված անսովոր ակցիայի մասնակիցների թվում են եղել պրոֆեսիոնալ պարողներ, պարային կոլեկտիվների սաներ եւ մարդիկ, ովքեր պարի հետ որևէ կապ չունեն, բայց սիրում են հայկական մշակույթը։ Մոսկվա Սանկտ-Պետերբուրգ չվերթը իրականացնող ինքնաթիռում 62-ամյա ադրբեջանցի մի տղամարդ փակվել է զուգարանում եւ բղավել, որ այլևս չի ցանկանում այսպես ապրել։ Նա կտրել է երակները, սակայն տղամարդուն փրկել են ու հանձնել շտապօգնությանը։ Այսօր ժամը 5:40 րոպեին Ադրբեջանում գրանցվել է 4.5 մագնիտուդով երկրաշարժ։ Ստորգետյա ցնցման ուժգնությունը էպիկենտրոնում կազմել է 6 բալ։ Արցախում ստորգետնյա ցնցումներ զգացվել են Մարտակերտ եւ Ասկերան քաղաքներում 3 բալ ուժգնությամբ։ Այսօր 4 բալ ուժգնությամբ երկրաշարժ է գրանցվել նաեւ Վրաստանի տարածքում։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ստորգետնյա ցնցում չի զգացվել։ Մարզասերների համար Լեհաստանի Վրոսլավ քաղաքում հունիսի 4-ից 13-ը կայանալիք ծանրամարտի Եվրոպայի երիտասարդական առաջնությունում Հայաստանը կունենա 3 ներկայացուցիչ։ Մելիք Ղուկասյանի գլխավորությամբ հանդես կգան 77 կիլոգրամ քաշային կարգի մեծահասակների Եվրոպայի բրոնզե մեդալակիր Անդրանիկ Կարապետյանը, 85 կիլոգրամ քաշային Նորայր Ավետիսյանը եւ 2014 թվականի պատանեկան օլիմպիական չեմպիոն Սիմոն Մարտիրոսյանը, ով այս անգամ կմասնակցի Գերցանր քաշային կարգի մրցաշարին։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, հնարեպետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անպամացություն, երեկոյան ժամերին եւ գիշերը կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, հնարավոր է կարկուտ։ Վարկյանում 5-ից 10 ամպրոպի ժամանակ 20-ից 25 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 12-ից 15, ցերեկը 24-ից 27 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագիրն ավարտվեց